Тэгээд энэ юм ханаас ирсэн бэ? Яагаад би нар христийн хүмүүс им байрэтин дэглэж жаавэ? Тэгээд өнөөдөр гигэм пол би нар жахан нэг номлол заачгүй жага. Тэгээд пол sorry, Johan ингээд бичсэн. Херт минь би додо бурханы хүүхэд болсон бид нар бурханы хүүхэд болсон гэж хэлсэн. Гэгэн Йохан. Тэгээд хүү химбэ би болсон. Тэгээд хүү авэжэсэ бүхюм авдаг. А би авдаг, эндрал авдаг, зан чанар авдаг. Тийм ээ. Ус, нүд, чих адихан. Тэгээд тэр хүүгийг хараад хүн ингэж хэлж байгаа аа хараарэ. Түүний нөр зарай, түүний аав шиг, түүний ээж шиг байдаг. Тэгээд хүүхдийн амьдрал, хүүхдийн бие жаахан аав ээжийн юм байдаг. Тэгээд гигэн Йохан Бинер ингэж хэлсэн одоо бид нар тэнгэр бурханы хүүхэд болсон. Маргаш бишээ 10 жилийн биш одоо одоо Timon Siras binarim bin doctor, Ha? Ah, binarim bin doctor. Tingir Burhan bedek. Harare. tarinda binar ah, der gures hotsa saut jega. Ha? Ah, hotsa sabat in hotsas der brand bichisen. Ha? Made in China, made in America, made in Italy, ha? Hiatadat hisen, italt hisen, etc. etc. Teed, Би нарын биеийн брэнд юу вэ? Тэнгэр бурхан хийсэн. Тэнд дотор Тэнгэр бурханы брэнд байгаа. Тийм учраас ахан дүсэ бид нар түр хошо гиген хүмүүс байдаг. Ягаад Тэнгэр бурхан түүний дүрсээр би нарыг биелүүлсэн. Харин заримдаа амьдралаараа яваад би нар мартаж байгаа. Тэгээд гэр бүл бас хүүхэд зарим сайн байж болон зарим нь бас гээгүй байж болон. Тимочирас би нарын амьдрал ингэж байна. А? Түрүү хоосо би нар гигэн хүмүүс байсан. Бэн. Тэгээд амьдралаараа гигэн хүмүүс. Тэгээд охил хүртэл би нар бас гигэн хүмүүс. Enium binaras хизээч хинч бас авч болохгүй. Авч болохгүй. Им бинарийн брэнд бинарийн брэнд мөн гэж хэлж болно. Ягаад энэ дотор Тэнгэр бурханы нүс дүрс байгаа. Дүрс байгаа. Тимочирас бинарийн дундас зари хүмүүс энэ санаг сэн мэдсэн тэгээд сэн андралаараа Андерсон. Тэгээ би нар тэр хүмүүсийг хараад жишээг шиг болсон. Жишээг шиг болсон. А хараарэ igen Johann, igen Paul, igen Nirberga Zundotime, тэр хүмүүс шууд энэ тухай бодоод аа тэгээд миний амьдрал энэ дагуу явах хэрэгтэй. Ингээд би амьдрах хэрэгтэй. Тимочраас тэр хүмүүс танд сайн хэлсэн Тэнгэр бурханы хүүхэд болсон бас Тэнгэр бурханы найзууд болсон. Ийм би нарын додлаг. Би нарын додлаг. Хараарэ би тал турсун. Танаар монголчууд турсун. Харин өхөр хүртэл та монголчууд би тал хүн. Тим учраас энэ identity энэ юм би нараас хинч хизээч авч болохгүй. Авч болохгүй. Харин Тэнгэр бурханы хөхд бас ямар маягаар амьдрах хэрэгтэй вэ? Энэ асуулт юу? Аа, заримдаа бинар, заримдаа бина мартдаг. Тийм учраас өнөөдөр аа, э, оншлаг бинар зааж өгсөн юм. Энэ дотор 8 удаа 8 удаа нэг удаа биш ээ. 8 удаа бинар ингэж сонсон. Юурултэйе, юурултэйе юрултэй наймуда харин хин юрултэй хилжээгаа вэ Есүс хилжээгаа хиний тухай ингээд амьдардаг хүний тухай ярьжээгаа юрултэй монголоор монгол хэлээр жан удаан утгатай байдаг харин нэг юм адислагсан ачаргалтэй энэ юрултэй латин хэлээр ингээд хилжээгаа бенедицерэ Ямаутахтэвэ тингэр бурхан тэр хүний тухэ сайн юм ярддаг. Гой тийм ээ. Тингэр бурхан тэр хүний тухэ ингээд амьдардаг хүний тухэ сайн юм ярддаг. Сайн юм хилдэг. Тэгэхээр би нар ордосоо асууж байгаа асууж болон Тингэр бурхан өнөөдөр яг одоо миний төлөө сайн юм хэлж болох уу? Болохгүй юу? А энэ амар асуудалтай юм. Тэгээд Есүс би нар зам үзүүлсэн. Тэг би нарын зам юм байна. Наймуда. Наймуда Есүс шавнарта иnyum зааж өгсөн. Тэгээд ингээд хэлсэн сүсиндэ ядос юрултэе. Энэ хангийн том. Энэ жахан я номин нэр шигбэн. А? А? Сүсиндэ ядос юрултэе. Яагаад ингэж Есүс хийсэн бэ? Ядуу хүмүүс юм бэ? Ядуу хүмүүс юу ч байхгүй. Дандаа хүмүүсээс юм авдаг. Яг гэр түнд юу ч байхгүй. Хоол, мол, мөнгө, газар иш байхгүй. Тэгээд сүнсдээ ядуу хүмүүс адихан хүм. Тэр хүмүүс тэнгэр бурханы өмнө сугаад ингэж хийж хараарэ. Энэ дотор юм хоосон байна. Аа хоосон байна. Тийм учраас та миний зүйлсийг миний амьдрал амьдралыг дүүрэх хэрэгтэй. Аа дүүрэх хэрэгтэй. Тэнгэр бурхан минь таныг азар юм байх хэрэгтэй. Тийм учраас эндээс бусад жанар гарч байгаа. Би нар сая сонсон тийм ээ. Дулгунчул юрултэе. Дулгун хүмүүс, дулгунтэй хүмүүс. Харин дулгунтэй хүмүүс жахан сугаад биш аа дөрвөн хүн байна. Тэгээд шүжэга юуч шидэггүй би дөрвөн хүн байна. Үгүй. Дараа би нар ингээд сон э, шүжэга амар тэвник тогтогсод юрултэе. Тэр хүмүүс амар тэвний төлөө ажил хийжэга. Ажил хийжэга. Тийм учраас заримдаа ти нарийн амьдралаа судалтэй болжэга. Тэгээд хиад явжэга дөрвөн dolgunsul zu bedlin tulo ulsuc zangaksad yurulteye in ringwichil yurulteye in ringwichul daragin jil mane pap yuhisembe in osge jil boljega in inirlin jil boljangi jilsa yagad инэрэлтэй байх хэрэгтэй. Яг би нар дандаа Тэнгэр бурханаас инэрэлэх хэрэгтэй. Босоо хүмүүсээс инэрэл хэрэгтэй. Дандаа а яг заримдаа би нар бартан хүмүүс байдаг, заримдаа муу юм босод хүмүүс ижэга etc. өнгө. Тэгээд ихяд зүрхэндээ зивэрар юм бэксанд юрултэе. А зүрхэндээ зивэр. Тэр хүмүүс юу хийжэга адихан юм бодог. Адихан юм бодог, адихан юм хийдэг. А тийм зүр хиндэ зивэр арьюн бэксад юрултэе тэгээ дэхиар амартэг нит тогсод юрултэе шулд зүбэглин туло ханчил ханчиг дагсад юрултэе зүбэглин туло миний туло харин босод хүмүүсийн туло тэгээд Есүсийн үгээрээ бид нар зам үзүүлж байгаа магви бүх чанаруудыг хүлэн авч болохгүй харин ти нарын дундаас зарим хүлэн авч болно э, тэгээд өдөр өдөгөр э, дамжуулан яваад э, ингээд бинар амьдарч болно тэгээд нэрэ өнөөдөр том баяр болж байна би юу хэлж байгаа энэ бинарын найр нэрийн баяр болж байна яг ингээд дүүрсэн би танд хэлсэн тийм ээ гиген хүмүүс би нар дүүсэн учраас өнөөдөр би нарын баяр болж байгаа. Аа тэгээд би биндээ ингэж хэлж байгаа аа баярын минь хүргэе гэж хэлж болно. Яг ийм би нарын нэр, ийм би нарын амдрал, ийм би нарын үйл явдал байж болно. Тэгээд ариун хүмүүсээс би нар юу гойж болох вэ? Тэр хүмүүс би нарын өмнө энэ юм сайн болсон энэ дагоо андарсан тийм учраас ти нараас би нар бас юм асууж болно та нар тэгээдөө би нарт тусалан чугорэ би нар бас тэнгэр бурханы найзууд болмор байна харин энэ амьдрал хэцүү юм байдаг өдөр болгон жахан хэцүү юм гаржэга учраас та нарт би нарт тусалан чугорэ зам үзүүлэрэ би нарт хамт энэ амьдралын замаар явскай.